Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախում մեկնարկել է հայ հեղափոխական դաշնակցության 33-րդ ընդհանուր ժողովը։ Արցախի նախագահ շնորհավորական ուղեր զեղել հույդա 33-րդ ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին։ Փարիզում տեղի է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի հետ։ Ազատ հայրենիք կուսակցությունը նոր գրասենյակ ունի։ Հանրապետությունում գազի հաշվիչները կհանվեն բնակարաններից։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախում մեկնարկել է հայ հեղափոխական դաշնակցության 33-րդ ընդհանուր ժողովը։ Մասնակցում են աշխարի շուրջ 30 երկրներից ավելի քան 100 ներկայացուցիչներ եւ հրավիրյալներ։ Ընդհանուր ժողովի հանդիսավոր բացումն այսօր տեղի ունեցել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։ Ընդհանուր ժողովը կքննարկի հայ հեղափոխական դաշնակցության նախորդ 4 տարիների գործունեությունը, կորոշի կուսակցության առաջիկա տարիների ռազմավարությունն ու անելիքները։ Ժողովի ավարտին կընտրվի կուսակցության բարձրագույն գործադիր մարմնի հույդա բյուրոյի նոր կազմը։ Թեման շարունակում է մեր աշխատակից Վարսիկ Հարությունյանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության 128 տարվա պատմության ընթացքում առաջին անգամն է, որ կուսակցության հերթական ընդհանուր ժողովն անցկացվում է Արցախում։ Կարևորելով հատկանշական այս փաստը, Հույդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը հավաքի բացման իր խոսքում բոլոր ներկաներին եւ հրավիրվածներին մաղթեց վեղմնավոր աշխատանք, հույս հայտնելով, որ դաշնակցության ընդհանուր ժողովն իր ավարտին կարձանագրի ամրության եւ վճռականության մինոր նիշ։ Դաշնակցության հերթական ընդհանուր ժողովն իր ավարտին կունենա որոշ ուսումնելու Վանաձևերի այնպիսի փաթեթ, որ ուղեցույց կդառնա առաջիկա տարիների համար։ Կուվերթեգրի այնպիսի քաղաքական ուղեգիր, որով կերաշխավորվի մեր զույգ պետությունների ներքին ամրությունը եւ արտաքին մարտահրավերներին դիմագրավելու ունակությունը։ Դավիթ Իշխանյանը ներկաներին տեղեկացրեց, որ 2019 թվականի ապրիլին լրանում է Արցախ դաշնակցության վերադարձի 30-ամյակը։ Կանգնած լինելով Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարի եւ Արցախի անկախ պետականության կայացման ակունքներում անցած տարած տասնամյակներում դաշնակցություն կուսակցությունն աշխարհասփյուր իր ներուժի զգալի մասը ներդրել է Արցախում։ Կյանքում իրողություն է դարձել դաշնակցությունն ու Արցախը, բնական դաշնակիցներ են կարկախոսը։ Մենք լիարժեք գիտակցում ենք, որ Արցախի հաղթանակը մեր հաջողությունների միայն մի փոքր մասնիկն է։ Մենք հարատև պայքարի գաղափարակիրներն ենք, ուրեմն առաջ դեպի նոր հաղթանակներ, առաջ դեպի ազատ, անկախ, միացյալ, ընկերվարական ու ժողովրդավարական Հայաստանի երդում։ Հույդա ընդհանուր 33-րդ ժողովի մասնակիցներին ուղերձ է հղել նաև նախագահ Բակո Սահակյանը, որը միջոցառմանը հրապարակեց ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, այնուհետև հաջորդեց հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանի օրհնանքի խոսքը։ Սրտանց ողջունում ձեզ Արցախ աշխարհում եւ ողջունում ձեր այդ որոշումը, որ կայացրեցիք այն, որ սա տեղ ունենա այստեղ Արցախում։ Նախ շնորհակալ եմ դաշնակցությանը, որ 130 տարի մեր ազգային գործը միշտ առաջ է տարել, նահատակներ է տվել, կորուստներ է տվել, բայց համարորեն ազգային մեր դրոշը փորձել է բարձրապահել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ Սփյուռքի պայմաններում կարողացել եք հայապահպանման գործը բարձր մակարդակի վրա պահել։ Հույդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը նախ արդյունավետ աշխատանք մաղթեց ժողովի մասնակիցներին, ապա մոտ 30 րոպե տևողությամբ իր ելույթում անդրադարձավ 2018 թվականի Գառնանը Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությանը, որակելով այն որպես ազգային զարթոնք։ Եթե ժամանակին ամեն ինչ արվում էր մեր հայաստանյան կյանքում, դրական ոչինչ տեսնելու Հիմա նույնը ինքնաբերաբար սկսել է վերաբերել անցյալին, որ ամեն ինչ ներկայացվում է պատասական երանգի ներքո։ Եթե այս բանդաշնակցությունը, եթե այս ժողովուրդը Արցախը մերն է ու վերջ։ Նշենք, որ ժողովն իր աշխատանքները շարունակելու է մինչև հունվարի 24-ը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին այսօր ուղերձը հղել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. Հայ հեղափոխական դաշնակցության ընդհանուր ժողովի հարգելի մասնակիցներ, ի սրտե ողջունում եմ բոլորիդ կուսակցության այս գերագույն միջոցառման մեկնարկի կապակցությամբ։ Մեծ գոհունակությամբ ուզում եմ նշել, որ Արցախում բարձր են գնահատում ձեր տասնյակ երկրներից ժամանած պատվիրակներիդ հայրենանվեր գործունեությունը։ Դաշնակցությունը մեր հանրապետությունում բարբերաբար կազմակերպում է համագումարներ, խորհրդակցություններ, հավաքներ, սակայն ընդհանուր ժողով, որպես կուսակցության ամենակարևոր քաղաքական միջոցառում, Արցախում տեղի է ունենում առաջին անգամ, ինչն ինքնին յուրահատուկ խորհուրդ ունի եւ վկայում է կուսակցության գաղափարախոսության ու գործնեության մեջ Արցախի դերի ու նշանակության մասին։ Դժվար է գերագնահատել հայ հեղափոխական դաշնակցության դերակատարությունը մեր ազգային ազատագրական պայքարի, հայոց անկախ պետականության վերականգնման, պաշտպանության, կայացման ու զորացման համազգային խնդիրների լուծման գործում։ Դաշնակցությունն ու նրա տարբեր կառույցները հանդիսանում են նաև մի հզոր կամուրջ, որն ամուր է պահում հայրենիքի եւ սփյուռքի միջև կապերը, լինելով աշխարհասփյուռքայության, ազգային ինքնության պահպանման, մտածերնդի հայեցի դասյարակման կարևորագույն ինստիտուտներից։ Արցախի պետականության ամրապնդումը Արցախյան հիմնախնդրի արդարացի լուծումը, մեր հանրապետության միջազգային ճանաչումն առանցքային նշանակություն ունեն հայ հեղափոխական դաշնակցության համար, ինչը մենք մշտապես զգում եւ արժևորում ենք։ Ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերը բնական է ունեն կարևորագույն նշանակություն ձեր կուսակցության համար եւ կուզենայի ցանկանալ, որ դրանց բազմակողմանի ու համապարփակ քննարկումները, համապատասխան որոշումների կայացումը հուսալի հիմք հանդիսանան հաստատված ծրագրերի եւ հույդա հետագա գործնեության իրականացման համար կրկին ողջունում եմ բոլորիդ եւ մաղթում ակտիվ ու արդյունավետ աշխատանք եւ ամենայն բարիք ասված է Արցախի նախագահի ուղերձում Փարիզում տեղի ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Նացականյանի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարշիկի հետ։ Ավելի վաղ հայտարարվել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ այսօր Փարիզում կայանալու է նաեւ Զոհրաբ Նացականյանի հանդիպումը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Մնացականյան Մամեդիարով հանդիպումից առաջ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Արթուր Ղազինյանը անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բանակցային գործընթացին նշել է, որ Վիեննայի պայմանավորվածությունները արդյունք են Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի դեմ ձեռնարկված սադրանքի եւ իրենց մեջ ներառում են Ադրբեջանին միջազգային պատասխանատվության կանչելու որոշակի տարրեր։ Ըստ նրա, այն հայկական դիվանագիտության շոշափելի հաղթանակ է, որից պետք է կարճել եւ հասցնել պրակտիկ իրագործման։ Ադրբեջանը չի կարող երաշխավորել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, եւ սա պետք է ընդունեն եւ Մինսկի խմբի համանախագահները, եւ Հայաստանի նոր իշխանությունները։ Արցախի հակամարտության ղեկավարման հարցում սեր եւ հանդուրժողականություն չի կարող լինել, կան հստակ դիրքորոշումներ եւ անկյունակարային սկզբունքներ։ Հակամարտության ղեկավարման սկզբունքների հարցում Հայաստանի եւ Արցախի սկզբունքները լիովին համընկնում են ասել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլանը 2018 թվականն ամփոփող իր ասուլիսում։ Արտգործնախարար Իմամ Լուասուլիսին հնչած այս եւ մի քանի այլ շեշտադրումների մասին Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժում։ Լրագրողները արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին խնդրեցին մեկնաբանել, թե արդյոք հիմնավորված են ադրբեջանական ամենատարբեր պաշտոնյաների շուրթերից հնչող լավատեսական հայտարարություններն ու ակնկալիքները Հայաստանի նոր իշխանություններից։ Մաս Իսմայելյանի խոսքով հակամարտության կարգավորման սկզբունքների հարցում Հայաստանի եւ Արցախի սկզբունքները լիովին համընկնում են։ Լրագրողները խնդրեցին մանրամասնել, թե որոնք են այդ սկզբունքները։ Արտգործնախարարը պատասխանեց. «Մինչ այժմ Հայաստանը միայն երկու սկզբունքային հար հարց է բարձրացրել։ Առաջինն այն է, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջը որպես հակամարտության լիիրավ կողմ։ Արցախը միանշանակ կողմ է այս ձևակերպմանը եւ դա ինքնանպատակ չէ։ Մենք տարածաշրջանում ոչ թե խաղաղություն իրացնող, այլ ստեղծող երկիր ենք։ Մենք զսպում ենք Ադրբեջանի պատերազմական նկարտումները, այդտիսով տարածաշրջանը զերծ պահում ալեգոցություններից եւ բնական է, որ մենք ուզում ենք դե յուրե ստանձնել այն պատասխանատվությունը, որը իրականացնում ենք դե ֆակտո ոլորտով։ Երկրորդ սկզբունքային հարցն այն է, որ Հայաստանը պատրաստ է խոսել Հայաստանի անունից, իսկ Արցախի անունից պետք է խոսի Արցախը։ Մենք պատրաստ ենք այդ քայլին, իսկ ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի հայտարարություններին, ապա Ադրբեջանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների կողմից ժամանակ առ ժամանակ արվող հայտարարությունները ինձ թվում է նաև նպատակ ունեն որոշ կասկածներ կամ որոշ լարվածություն ստեղծել թե Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, թե Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ։ Արցախը բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու հայկական կողմերի հայտարարություններին զուգահեռ Բաքուն ակտիվացրեց ու հրաապարակ նետեց Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք հասարակական կազմակերպությունը Ղարաբաղի հետ համագործակցելու իրենց պատրաստակամությամբ։ Սա ինչ է նշանակում։ Արդյոք փորձ չի արվում հասարակական կազմակերպությունը վերստին ներկայացնել որպես արցախյան իշխանությունների հակակշիռ։ Ադրբեջանի փորձերը հասկանալի են, բայց մենք գիտենք, որ այդ կառույցը հասարակական կառույց է եւ հաղստականներից կազմված հասարակական կազմակերպություն է։ Իրենք կարող են շատ հանգիստ շփվել ժողովրդական դիվանագիտության շրջանակներում, օրինակ Ադրբեջանից փախած հայերի հետ, որոնք մի մասը բնակվում են Արցախում։ Դա ժողովրդական դիվանագիտության մակարդակի հանդիպումներում իրենք կարող են մասնակցել, բայց ինչ վերաբերում է պաշտոնական հանդիպումներին, այնտեղ կարող են մասնակցել պաշտոնական Ստեփանակերտի, պաշտոնական Բաքվի եւ պաշտոնական Երևանի ներկայացուցիչները։ Այս տարի նաև ողջվել է, որ Ադրբեջանում ապրող փախստականներն էլ պատրաստ են խաղաղ համակեցությամբ ապրել մեր կողքին, իհարկե հայկական զինված ուժերի դուրսբերման Բաքվի պայմանով։ Ինչու է կրկին ակտիվացել փախստականների թեման։ Միջև խաղաղության մասին պայմանագիրը չստորագրվի, փախստականների հարցը, մնացած հարցերը անօտանգության, շրջափակման, կարգավիճակի եւ այլն։ Սա ամբողջ մի փաթեթ է, ասինքն եթե չկա որևէ բանակցություն, եթե չի քննարկվում որևէ փաստաթուղթ այդ կոնտեքստից կամ համատեքստից ինչ որ մի հարց հանելու, ասելու, որ սրան լուծումը այսօր կամ վաղը կարող է տրվի, ինձ թվում է անհետեցությունների ու ընդհանրապես փախստականների հարցը դա միայն ադրբեջանցի փախստականների հարց չի։ Գիտեք, որ միայն ադրբեջանից 3 միլիոն հայ դուրս եկել եւ եթե նման հարցերը լուծվի, պետք է լուծվի փաթեթային տարբերակով, այսինքն այնպես չէ, որ ադրբեջանցի փախստականները ավելի շատ իրավունքներ ունեն, քան հայ փախստականները։ Եվ առհասարակ փախստականների վերադարձը այդ խնդրի լուծման միակ տարբերակը չէ։ Գոյություն ունեն մի շարք այլ լուծումներ, ինչպիսին ասենք փոխհատուցումն է։ Մասիս Մայելյանը իհարկե գոհ է, որ մեր հանրությունը ուրախadir ու զգայուն է հակամարտությանն առնչվող բոլոր մանրուքներին, բայց խորհուրդ է տալիս մշտապես հաշվի առնել Ադրբեջանից հնչած հայտարարությունների քարոշչական տարը։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Ռուսաստանն այս տարի առաջ ընթաց է ակնկալում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, ելույթ ունենալով 2018 թվականի արդյունքների նվիրված մեծ մամուլի ասուլիսում։ Կարծում եմ մենք կկարողանանք օժանդակել հակամարտության կարգավորմանը, որը ձգձգվածի գծեր է ձեռք բերել, բայց որը միանգամայն ենթակայելուցման Երևանի ու Բաքվի բարի կամքի արկայության եւ միջազգային հանդրության իդեմս համանախագահների աջակցության դեպքում, ասել է նա. Մենք շրջապատված ենք ավտորիտար Թուրքիայով, ավտորիտար Ադրբեջանով։ Այս մասին այսօր ասել է իմ քայլի խմբակցության падգամավոր Հայկ Կոնջորյանը շուրջ 100 միլիոնանոց ավտորիտար երկրներով շրջապատված Հայաստանը ըստ նրա ժողովրդավարության առաջանցիկ զարգացումը դարձնում է իր հաղթաթուղթը։ Նրա խոսքով մի շարք միջազգային կառույցներ Եվրոպայում եւ Արևմուտքում Ադրբեջանին ու Հայաստանին հաճախ նույնացնում են։ Հաշվի առնելով, որ մեր արտաքին քաղաքականության գլխավոր մարտարավերը կապված է Արցախյան հիմնահարցի Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության հետ, միջխորհրդարանական պատվիրակությունները իրենց աշխատանքներում գլխավորապես գտնվում են պայքարի հետ ադրբեջանական կողմի հակակարողության հետ, ժողովրդավարությունը պիտի դառնա արտաքին քաղաքականության դիվանագիտական ճակատում մեր կարևոր հաղթաթուղթը։ Կարծում եմ, արտաքին քաղաքականության հայեցակարգի մշակման եւ փոփոխության մեջ շատ կարևոր հաստարկ է, որ մենք պիտի կարողանանք դարձնել մեր արտաքին քաղաքականության կրվանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ստեփանակերտում տեղի ունեցել ազատ հայրենի կուսակցության կենտրոնական նոր գրասենյակի բացման հանդիսավոր արարողություն, որին ներկա էին կուսակցության բարձրագույն մարմնի կենտրոնական խորհրդի անդամները։ Ողջունելով ներկաներին կուսակցության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ գրասենյակային նոր հարմարավետ պայմանների ստեղծումը ներկուսակցական աշխատանքների ակտիվացման եւս մեկ հնարավորություն է, որն անհրաժեշտ է արդյունավետ օգտագործել։ Նրա խոսքով անցած տարիների ընթացքում ձեռք բերած քաղաքական հասունությունը եւ փորձը լավ հիմք են, որ ազատ հայրենիքը քաղաքական ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնի։ Այսօր մեկ անգամ եւս փաստում եմ, որ 2020 թվականին Ազատ հայրենիք կուսակցությունը ակտիվորեն մասնակցելու է քաղաքական բոլոր գործընթացներին, նշել է Արայիկ Խարությունյանը։ Արցախ գազ փակվաժնի տիրական ընկերության եւ կառավարության կողմից հաստատված ներդրումային ծրագրի շրջանակներում անխափան եւ անվտանգ գազամատակարարման գազամատակարարում ապահովելու նպատակով լայնածավալ շինմոնտաժային աշխատանքներ են ընթանում Մայրաքաղաքի Տիգրան Մեծի առաջին փակուղու 4-6-8 բարձրահարկ շենքերում, ընդհանուր 100-ից ավելի բնակարաններ։ Ինչպես հայտնել են Արցախ գազընկերության մամլոյցարայությունից անվտանգ գազամատակարարում ապահովելու նպատակով, նորացվում են սնուցող գազատարները, որոնք սպառել են իրեն շահագործման թույլատրելի ժամանակահատվածը։ Բնակարանների չքամուտքեր են տեղափոխվում գազահաշվիչները, տեղադրվում են ազդանշանային համակարգեր եւ ավտոմատ անջատիչներ։ Համանման աշխատանքներ են իրականացվում նաև մայրաքաղաքի մի շարք այլ հասցեներում եւս, այդ թվում նորակառույց Արցախ թաղամասում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ տեղումներ։ Նախալեռնային շրջաններում թաց ձյան, լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 առանձին վայրերում մինչև 17-ից 22 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան տաքություն։